بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى بقرة سورة مرحمة قلب ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون Odamlarning orasida shunday kimsalar ham borki, o'zlari mo'min bo'lmaganlari holda Allohga va oxirat kuniga iymon keltirdik dedilar. Ular Allohni va iymonli kishilarni aldamoqchi bo'ladilar. Va o'zlari sezmagan holda faqat o'zlarini aldaydilar. Ularning dillarida maraz bor edi. Bas Alloh marazlarini yanada ziyoda qildi ular uchun qilgan yolg'onlari sababli alamli azob bordir. Bugungi suhbatimiz mavzusi nifoq yoki munofiqlik haqida bo'ladi. An-nifoq arab tilida nifoq kalimasi shunday bir ma'noni bildiradiki, kishi o'zini ichidagi narsasini berkitib, tashqarisida boshqa narsani zohir qilishligi. Tashqi ko'rinishi boshqa, ichqi ko'rinishi boshqa. insonni gapirayotgan va qilayotgan so'zi bir xil bo'lishi mumkin, lekin qalbi boshqacha bo'ladigan bo'lsa, mana shu kishi nifoq bor deb aytiladi. Nifoq ikki xil bo'ladi. E'tiqoddagi nifoq va amaldagi nifoq. E'tiqoddagi, aqidadagi nifoq shunday nifoqki, insonni zohirida iymon bor bo'lib ko'rinaveradi, lekin qalbida kufr bo'ladi. namoz o'qiydi, roza tutadi, zakot beradi, haj qiladi, hamma ishni qiladi, lekin qalbida islomga nisbatan adovati bor yoki musulmonlarga nisbatan nafrati bor, bu kishi agarchi namoz o'qib roza tutayotgan bo'lsa ham munofiq deyiladi. Ikkinchi turi bu amaldagi nifoq inson so'zi va amalida islomni ko'rsatadi, lekin qalbida, dohilida, botinida bu narsalar ko'rinmaydi. Mana munofiqlar haqida bir qancha oyatlarda Alloh taolo nozil qilgan, mana shulardan Alloh qodir qilganicha vaqtimiz yetganicha o'qiymiz. Astagfirullah. Innal munafiqina yukhadi'una Alloh va huwa khadi'uhum. Fa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa va la yadhkuruna Alloh illa qalila. Muzabzabina bayna zalika la ilaha ula va la ilaha ula va man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Munofiq mana aytdik ichi boshqa, tashi boshqa odam dedik. Munofiq namoz o'qiydi, roza tutadi, siz ichingizda siz bilan birga yuradi, lekin qalbi kufr bilan bo'ladi. Albatta munofiqlar dedi Alloh taolo Allohni aldamoqchi bo'ladilar. Inson zohirida islomni ko'rsatgani bilan agar qalbida bo'lmaydigan bo'lsa, bu odam Allohni aldamoqchi bo'layotgan odamga o'xshaydi. Holbuki Alloh ularni aldab qo'yguvchidir. va qachon namozga tursalar dangasalik bilan xo'ja ko'rsinga turadilar va Allohni kamdan kam yodga oladilar. Ya'ni bu kishilarni Alloh taolo namoz o'qishligini ham bayon qilyapti siz bilan bizga. Namoz o'qiydi, lekin namozga yalqoqlik bilan turadi. Odamlarni ko'zi uchun turadi. Ular na uyoqlik, na buyoqlik bo'lmay ikki orada sarson qolgan kimsalardir. Kimniki Alloh yo'ldan ozdirgan bo'lsa, unga biron yo'l topib bera olmaysiz. Mana quyida hadislar va salaf solihinlarda bir hikmatli so'zlari keladi. Bu nifoq va munofiqlik qanchalik bir og'ir narsa ekanligi inshaalloh ma'lum bo'ladi. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقون هم الفاسقون albatta munofiqlar munofiq erkaklar va munofiq ayollar bir-birlaridandir. Ya'ni bu kishilar bir-birini yaxshilikdan qaytaradi, yomonlikka buyuradi. Agar qarab turadigan bo'lsak, bu oyatlar albatta munofiqlar haqida aytyapmiz, Bir o'zimizdan ham qidirib ko'raylik, shu sifat bizda yo'qmi ekan. Bir odamni savobli ishga buyuryapmizmi yoki gunoh qilishga buyuryapmizmi? yoki birorta bir birodarimizmi, akamizmi yoki ukamizmi bu savob ishni qilmoqchi bo'lgan paytda shuni qilma deb turib biror marta undashlik bizdan sodir bo'layotgan bo'lsa, Alloh aytayotgan munofiqlik sifati bizda ham paydo bo'lib qolmayaptimi? yoki bir odamni gunoh ish qilishlikka buyurayotgan paytimizda, borib unday qilib kel, bunday qilib kel degan paytimizda Alloh taolo nima deyapti? Munofiqlar bir-birlarini yomonlikka buyurishadi va yaxshilikdan qaytarishadi. Xo'p, munofiq kim? Munofiqni bu bir inson ikkinchi insonni munofiqsan deb orishlikka ehtiyot bo'lishligi kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, imomi Buxoriy va Muslim keltirgan muttafaqun alayh hadisda arbaun man kunna fihi kana munafiqan. Kimda? Mana diqqat qilaylik, endi hozir munofiqni to'rtta alomati aytilmadi. Kimda to'rtta shu munofiqning alomati bor bo'lsa, bu kishi xolis munofiq deydi. Toza munofiq. Agar mana shu to'rtta sifatdan bittasi bo'lsa bir inson yoki ikkitasi bo'lsa, demak munofiqlikda bitta yoki ikkita qismi bor. Iza hadasa kadaba. Agar gapirsa yolg'on gapiradi, va'da bersa xilof qiladi, urushsa, birov bilan kelisholmay qolsa ochiq dushmanchilikka o'tadi, agar ahdlashsa ahdiga vafo qilmaydi. Eshitib tursangiz bizda yo'qqa o'xshaydi. Yaxshiroq sinchiklab qarasangiz hammamizda bor bu sifat. Qasdan qilamiz ba'zida, majbur bo'lib qolamiz ba'zida, lekin qarab turing, birinchisi yolg'on so'z. Kim yolg'on gapirmayapti oramizda hozir? Bu masalalarni eshitib qo'yib ketadigan narsa emas. Bu har bittamiz o'zimizga solishimiz kerak bu hadislar, bu mazmunlarini. Mendachi shu narsa bormi deb eshitishimiz kerak. Chunki biz eshitayotgan bu ilm, bu ma'lumotlar bizni darajamizni Allohning huzurida ko'tarib, jannatga olib kirib ketadi yoki eshitib turib parvo qilmaydigan bo'lsak, amal qilmaydigan bo'lsak, eshitib bilib qilganlar qatorida jahannamga kirib ketishimiz mumkin. Ikkinchisi, va'daga vafo qilmaydi deyapmiz. Mana hadisda shunday kelyapti. Minglab misol keltirish mumkin. Oltida o'shada bo'laman Xudo xolasa deb qo'yadi. Keyin nima deydi? Xudo xolasa deb qo'yadi. Bo'ldi, javob boraman. 7 da o'shada bo'laman. Dedi. Kimda sodir bo'lmagan shu narsa? Ulfatchilikda, tijoratda, bo'ldi o'sha kesim sizga deydi. Keladi borsiz, akam falonchiga va'da qilib qo'yibdi deydi Chunki narigi odam, narigi ikkinchi odam ko'proq pul beribdi-da. Munofiqlik emasmi bu? Demak, agar biz xolis toza munofiq bo'lmasak, bizda munofiqlikda bir qismi bor. Uchinchisi husumatlashadi. Agar bir odam bilan orozlashib qoladigan bo'lsa, ochiq dushmanlik ko'tadi. Shart to'nini teskari keladi, faqat uni ziyoniga, zararga ish yuritadi. Musulmon musulmon bilan arazlashishi mumkin. 3 kun degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ikkita musulmon bir-biri bilan arazlashib qolsa, xapalashib. 3 kungacha hisob bor. Shu 3 kun ichida birinchisi kim, qaysi biri? Assalomu alaykum deb birinchi qo'lini uzatib tabassum bilan kelar ekan dedi Rasululloh, qo'lini oraladan gunohlar to'kilib ketadi deydi Demak, musulmon musulmon bilan xapalashib, arazlashib qolishi mumkin, gaplashib. Lekin bu 3 kungacha. Endi bu munofiqni belgisi, arazlashib qoldimi, orqasidan faqat yomon gap gapiraveradi. Bir marta va'dasi xilof qildimi, bo'ldi, bu odamni oxirigacha yomonlab o'tadi. Uchinchisi xiyonat qiladi. Omonatga xiyonat qiladi. Mana avvalgi darslarimizda aytdik. Imom Shofiy o'zini shogirdi Ahmad ibn Hanbalning uyiga borganda, tashida turgan Qur'oniga agar yotib olsa oyog'i cho'zilib qolar ekan. Qur'onga oyog'imni uzatmay degan ma'noda kechasi bilan namoz o'qib chiqdi. Shogird kelib, shuni olib qo'ysangiz bo'lmasmi?" qiylanmasdan deganda, o'zimiki bo'lmagan narsaga qana qilib qo'limni tegizaman dedi. U sizda mo turib tursin, omonat demayapti. Uyda turgan Qur'onni qo'lini tegizishlikdan Allohdan taqvo qilyaptiki, meniki emas narsaga qana qilib qo'limni tegizaman. Endi omonat deb qo'ygan bo'lsa-chi? Do'konga qarab turib men hozir torat qilib kelay deb ketadi, esimizda ham bo'lmaydi bozorchilikda. Kelgandan keyin keldingizmi deb qo'yadi. O'sha qarab turing degani omonat bo'ladi. Imom Muslim rivoyatida mana shu hadisda jinni bir ziyodalik keladi va insona va solla va zaama annahu muslim. Diqqat qilaylikki, Imom Muslimda bu rivoyati qo'shimcha ma'lumotni beradi. Agar bu odam yolg'on gapirayotgan bo'lsa, va'daga vafo qilmayotgan bo'lsa, husumatlashayotgan bo'lsa, omonatga xiyonat qilayotgan bo'lsa, namoz o'qib, roza tutib, musulmonman deyotgan bo'lsa ham payg'ambarimiz munofiq deyapti buni. Endi Alloh kechirar, birodarlar, nifoq shunday kasalki, hatto shahidlik yuvmas ekan nifoq. Imom Ahmadda shunday bir hadis keladi. Nabi sallallohu alayhi vasallam aytadi, Allohning yo'lida 3 kishi jihodga chiqadi, 3 kishi shahid bo'ladi. Bittasi qalbi shunday bir pokiza insonki, bu Allohning roziyoligida chiqadi, Alloh yo'lida shahid bo'ladi, jannatga kiradi. Ikkinchisi gunohkor bir mu'min. Qalbida nifog'i yo'q, xolis Alloh uchun chiqadi, shahid bo'ladi, jannat xohlagan 8 ta eshigidan kirishga ruxsat beriladi. Allohning arshini ostida turadi. Endi munofiq Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, mana shu qilich xatolarni ketkazadi dedi. qilgan gunohlarni yuvib yuboradi. Shahidlikni birinchi qon tomchisi yerga toyishi bilan Alloh taolo gunohlarni kechiradi degan. Endi munofiq ham chiqadi. Moli bilan, joni bilan g'azot qiladi, lekin o'lganda jahannamni to'risida bo'ladi. Hatto shahidlik munofiqni nifog'ini yuvmaydi. Siz bilan bizni qilayotgan ishimiz besh mahal namoz bo'layotgan bo'lsa yoki Ramazonda bir 30 kun roza, e, umrimizda bir marta haj bo'layotgan bo'lsa, agar mana bu sifatlar bizda bo'lib turib qilayotgan bo'lsak, umid qilmaylik. ichida musulmonlarni yomon ko'radigan odamlar bor. Bir oqsoqolda suhbatda o'tirib qolgan edim. Mashinam buzilib to'q ko'chada qolib ketdi. Qo'limni ko'tarsam 3 4 to'xtamadi. Bitta Xudo xabar o'ris to'xtab yordam berdi. O'sha musulmonlarning bittasi menga foyda bergani yo'q. deb turib bir haqoratomuz so'zlarni gapirgan, turib chiqib ketishidan boshqa chora topa olmaganmiz. O'zi namozsiz o'qiydi masjidga chiqib o'sha odam. Munofiqlik belgisiki musulmonni aniq nima qiladi? Yomon ko'radi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Sahih Buxorida keltirgan hadis Ayatul imani hubbul ansor va ayatul munafiqi bughdul ansor. Ansorlarni Madinalik payg'ambarimizga yordamchi bo'lgan kishilarini yaxshi ko'rishlik dedi Rasululloh. Iymonning belgisi. Endi mana shu ansorlarni yomon ko'rishlik munofiqlik belgisi dedi. Xo'p biz ansor bo'lmaylik. Lekin la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan kishilarni, namozxonlarni, dindorni yomon ko'rayotgan odam iymonni da'vo qilmasin. Payg'ambarimiz namoz o'qib, roza tutib, zakot bersa ham musulmonman deb da'vo qilayotgan bo'lsa, bu munofiq deyapti. Agar avratlarni yopib, hijob kiyib yurgan qizlarni ko'rganda bir inson nafrat qo'zayotgan bo'lsa, bu munofiq. Yoshlarda mashga qarab kelayotganligini ko'rib, haromdan tiyilganini ko'rib turib, shunga g'ash kelayotgan bo'lsa, bu munofiq. Chunki ahli iymonni, ahli islomni yomon ko'rishlik bu nifoqdan boshqa narsa emas. Endi bu kishi 25 ming namoz o'qisin mashga kirib, har yili haj qilsin, Lekin musulmonlarga va islomga nisbatan qalbida nafrati bormi? G'ayrligi bormi? G'ash kelyaptimi? Bu odam munofiq bo'ladi. Yo'q emas bunaqa odamlar. Diqqat berib qaraydigan bo'lsalar, shunaqa odamlar bor oramizda. Namoz o'qiydi, lekin yomon ko'radi. Dindorni gapirsangiz, buni qitishaveradi. Qora keladi desangiz, qora keladi, yomonni gapiraveradi. Go'yoki o'zida bir boshqa bir yomon sifat bo'lmagandek. Munofiqlik. Imom Ahmad keltirgan hadisda al hayau wal ayyu shu'batan al iman val badi wal bayan shu'batan al nifaq. Hayo va ibo kishida hayo bo'lishligi bu iymonning belgisi. Kishida hayoni yo'q bo'lishligi, behayo bo'lishligi, tili, axloqi badxulq bo'lgan odam bu munofiqlikning belgisidir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam mana to'rtta sifatni aytdi. Agar shu to'rtta sifati bor odam o'zini boyaga aytayotgandek namoz o'qib roza tutganiga ishonayotgan bo'lsa, ishonmasin. Chunki nifoqni qaytarib aytamiz. Shahidlik ham yuvmaydi Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar dedi Alloh subhanahu va taolo. Munofiqlar jahannamning eng past qismida, eng tuban joyida bo'ladi. 3 ta toifa aytilinadi. Jahannamda eng pastida deb Bittasi Fir'avn va uni oilasi. Ikkinchisi dasturxon egalari. Üçüncüsü munofiqlar. Firavun va Dastaron egalari o'tib ketdi. Ular tugadi, ya'ni bularlar yo'q oramizda. Chunki Dastaron yeganlar o'ldi, Fir'avn oilasi o'ldi. Endi munofiqlar toifasi qolyapti. Musulmonni yomon ko'ryaptimi? G'ayrli qilyaptimi? Bu odam iymonda da'vo qilmas. Abu Dardo roziyallohu anhu munofiqda aytadiki, badani qo'rqadi uni deydi. Badani qo'rqadi. Namoz o'qiydi, haromdan lekin qalbi qo'rqmaydi. Qalbi bilan xolab turadi shu narsa. Bu munofiqlikning alomati. Hasan Basri rahimahulloh aytadi, Munofiqlik insonni botini bilan, zohirini, so'zi bilan amalini qarama-qarshi kelishligi. Musulmon shidan gapiraverasiz, halollikdan gapiraverasiz, murodi haqidan gapiraverasiz, yeb siz. Yetimni sag'irda haqini yish kerak emas, uni ehsonini o'sha bola chaqasiga qilgan afzalda gapirib, tappa deb qo'yamiz. Sag'irda haqi deganda to'g'ri deymiz, ichimizni shu narsani yoqtirmay turishimiz mumkin. Demak, oyat va hadis aytilganda bizga yoqmayotgan bo'lsa ham birodarlar, yoqmayotgan bo'lsa ham bo'ynimizga shu to'g'ri deyishimiz kerak. O'zi yoqmayotganligi yaxshilikni belgisi emas. Munofiq munkarni taniydi, lekin qilaveradi. Bunasa harom, harom, harom deb gapiraveradi, hammadan hasadan xabari bor, lekin tark qilishga kelgan paytda endi nima qilamiz endi? Zamon shunaqa bo'lib qoldi, tappa tutib qo'yaveradi. Bilmasdan qilmaydi u. Bilmasdan qilgan odamga gunoh yozilmaydi islomda. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu ni oldiga bir kishi keldida Hazrat Umarni maqtab ketdi. Naqadar bu go'zalsiz, naqadar buyuksiz, naqadar nuringiz zo'r deb maqtaganda Hazrat Umar qo'lini qo'liga urib kutib turdi gapini oxirigacha eshitdi. Gapini tugatgandan keyin tugadimi gaping dedi. Ha, gapim tugadi, ham ammon. Aytdiki, sen maqtayotgan mana shu jasadim dedi. Meni yerga ko'mishgandan keyin 3 kundan keyin kelgindi oldiga dedi. Hididan, ko'rinishidan dahshatga tushib qo'rqib qochib ketasan dedi. Maddohlarning yuziga tuproq sochinglar dedi. Bir insonni inson kelib yuziga ochiqdan-ochiq maqtayaptimi? Bu yaxshilikni belgisi emas. Agar bir inson zo'r bo'lgan chog'ida ham uni orqasidan maqtash mumkin bo'lsa, men shu odamni mana shunday yaxshi odam deb gumon qilaman deb qo'yish kerak, chunki qalbini siz barib bila olmaysiz. Hanzala roziyallohu anhu ko'chaga chiqdi. Havo yo'li Hanzala deb ketardi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu yo'ldan chiqdi-da, "Ey Hanzala, nimaga bunday deyapsiz?" Ya Abu Bakr Rasulullohning huzurida o'tiramiz. Jannatni, do'zaxni sifatlarini aytadi. Qiyomat, sirot, dahshat. Bularni eshitib turib, qalbimiz eriydi. Jannatni yoki do'zaxni ko'zimiz bilan ko'rib turgandek turamiz. Endi uyimga borsam, ayolim bilan gaplashib o'tirsam, bola bilan jinni o'ynasam, Rasulullohning huzuridagi holatni yo'qotib qo'yaman. Bu munofiqlik belgisi deb dodda chiqdi ko'chaga. Shunda Abu Bakr, menda ham shu sifat bor dedi. Yuring Rasulullohga olib. Zamonda zo'rligini ko'raylikki, bir muammo chiqsa Rasululloh tirik. Shunday borada hal qilish bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan quyidagi javobni olishdi. Agar sizlar meni huzurimdagi holat bilan ko'chada yura olaganinglarda, doim meni huzurimdagidek qalbingizda iymoningizda holda shunday turganida farishtalar ko'zingizlarga ko'rinardi va qo'llarini qo'llaringizga qo'yib assalomu alaykum bizlar bilan salomlashgan bo'lardi. Lekin ey ahanzala sa'atan fa sa'atan Ba'zida inson tushib turadi iymoni, ba'zida yuksalib turadi. Demak, iymon ilm majlisi bilan, Allohning zikri bilan ko'tarilib turadi va bu narsadan uzoq bo'lishi bilan qalb cho'kib o'lib turadi. Mana aytdik, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida ham munofiqlar bor edi. Rasulullohning orqasida turib namoz o'qishar edi. Rasululloh bilan roza tutib tarava o'qishar edi. Zakot, sadaqa berar edi, hatto jihodga ham chiqishar edi. Lekin qaytarib aytdik, shahidlik ham nifoqni yuvmaydi. Juda ehtiyot bo'lishimiz kerak bu narsada. Bani Mustalik g'azobidan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qaytar ekan, makkalik bir yigit madinalik bir yigitni shapaloq bilan qo'yib yuboradi. Rivoyatlarda suv to'lashib ketishadi. Madinaga qaytib ketishyapti bu qo'shin. Shunda munofiqlarning kattasi Abdulloh ibn Ubay ibn Salul mana shu fursatdan foydalandida muhojir va ansor o'rtasiga rahna solmoqchi bo'ldi. Aytdiki, Ko'rdinglarmi dedi Madinaliklarga. Ey ansonlar ko'rdinglarmi? Itingni semitirsang o'zingni qopa degan gapni eshitganmisizlar? Muhojirlar Makkadan ko'chib kelishuvdi. Sizlar bori burdinglar, berdinglar, yedirdinglar, ichirdinglar, endi semirib o'zingizlarga tashlayapti dedi. Bu islomni da'vo qiladigan kishi. Bu Madinani Abdulloh ibn Ubay ibn Salul payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelgunga qadar Madinalik Aws va Hazraj qabilasi Abdullohni Madinani podshosi qilib saylashlikka tayyorlik ko'rib turishgan edi. Lekin islom keldi, Rasululloh hukmni qo'liga oldi Madinada, Abdullohning hukmi ketib qoldi. Shu narsa uni islom va musulmonlarni yomon ko'rishligiga sabab bo'ldi. Lekin islomni zohir qilar edi, payg'ambarimiz orasida turardi, payg'ambarimiz ham indamay qo'yaverardi. Shunda bu o'rtada bo'lgan so'zni eshitib ba'zi ansorlar dahshatga tushdi. Ya'ni iymonli, taqvoli kishilar bilgan Abdulloh ibn Ubay ibn Salul nifoqni oshkor qildi. Shunda mana shu bo'lgan so'zni ansorlardan bo'lgan Zayd ibn Arqam amakisiga yetkazdi. Amakisi Rasulullohga aytdi. Rasululloh Zaydni chaqirdida va Abdullohdan eshitgan so'zini takrorlashini talab qildi. Aytdi, Rasululloh Abdulloh ibn Ubay ibn Salul chaqirdi. "Ey Abdulloh, shunday so'zni gapirdingizmi?" dedi. Deganda, "Yo'q, bu narsani gapirmadim, Allohga qasam" dedi. Shunda Zayd yolg'on gapiribdi deyildi, Abdulloh ibn Ubay ibn Salul rozgo'y ekan deyildi, Zayd aytadi, uyimdan chiqa olmay qoldim dedi. Chunki meni yolg'onchi deb qarashadigan bo'lib qoldi. Zayd ibn Arqam Abdullohning so'zini aytdi, lekin hech kim ishonmadi. Uni yolg'onchi qatorida qo'shib qo'ydi hamma. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ertasi kuni meni chaqirdi dedi. Va menga quyidagi nozil bo'lgan oyatlarni o'qib berdi. Va Alloh seni so'zingni rost ekanligini tasdiqini tushirdi dedi. Munofiqun surasi 1-8 oyatlar. Ey Muhammad, qachon munofiqlar sizni oldingizga kelsalar, guvohlik beramizki, siz shak shubhasiz Allohning payg'ambaridirsiz dedilar. Alloh dar haqiqat siz o'zining payg'ambari ekanligingizni bilur. Yana Alloh u munofiqlarning shak shubhasiz yolg'onchi ekanligiga ham guvohlik berur. Ular o'zlarining musulmon ekanlari haqida ichgan yolg'on qasamlarini qalqon qilib olishib, odamlarni Allohning yo'lidan to'sdilar. Ularni qilguvchi bo'lgan amallar naqadar yomondir. Bunga sabab ularning tillarida iymon keltirib, so'ngra dillarida kofir bo'lganlaridir. Bas ularning dillari muhrlab qo'yildi. Endi ular iymon haqiqatini angla olmaslar. Tili bilan kalimani aytdi, lekin qalbi bilan tasdiqlamadi. Alloh nima qildi mukofotiga bularni? Qalbini muhrlab qo'ymadi. Hech qachon iymonni nimaligini tushunmaydi bu odam. Hamma namoz o'qigan uchun masjidga chiqsa, hamma aroda tashlagan uchun tashlagan bo'lsa, lekin ichida ana shu narsaga muhabbat qolgan bo'lsa, Alloh taolo muhrlab qo'yaman demayaptimi? Bu odam iymonda halovatini hech qachon tushuna olmaydi. Ya'ni bu munofiqlar shunday odamlarki, qachon siz ularga boqsangiz, ularning jismlari, ko'rinishlari, kiygan kiyimlari sizni hayratga solur. So'zlaganlarida esa so'zlari ohangdor, fasohatli bo'lgani uchun berilib quloq solursiz. Lekin ularning dillari iymon va yaxshilikdan xoli bo'lgani uchun ular go'yo devorga yo'lab qo'yilgan kishilik yog'ochlariga o'xshaydi. Ularning yuraksizliklari sababli har bir qichqiriq ovozni ustlariga tushayotgan bir balo deb gumon qiladilar. Ular dushmandirlar. Bas ulardan ehtiyot bo'ling. Ularni Alloh la'natlagay. Qanday adashmoqdalar a? Qachon ularga kelinglar, Allohning payg'ambari sizlar uchun mag'firat so'radi deilsa, albatta ular boshlarini burib keturlar va ularni kibri havo qilgan hollarda yuz o'girishganini ko'rursiz. Bu mana shu Abdulloh ibn Ubay ibn Salulda shu aytgan so'zi uchun tushgan oyatlar bo'ldi. Nima sababdan Alloh taolo bu narsalarni aytdi? Ey Muhammad, siz ular uchun mag'firat so'radingizmi yoki so'ramadingizmi? Ularga baribir. Alloh ularni hargiz mag'firat qilmas. Albatta Alloh bunday fosiq itoat kimsani hidoyat qilmas. Bir haqiqiy duo olib bering jamoatdan deyiladi. Ichida bitta ikkita yaxshi odamlar bo'lsa, shu duo odamlar amin deb tursa, duo nima bo'ladi? Ijobat bo'lib meni agar duo qilayotgan odam Rasululloh bo'lsa, orqasida sahobalar amin deb turgan bo'lsa, Agar insonda qalbida nifoq bo'lsa, buni gunohi hech qachon kechirilmaydi. Ba'zi oyatlarda 70 marta istig'forasiz ham Alloh ularning gunohini kechirmaydi deydi. Nifoq shunday bir xatarlik va siz bilan biz parvo qilmaydigan og'ir gunoh. Agar Rasululloh duo qilsa, gunohini kechirgin deb, Alloh kechirmayman deyapti. Demak, biz o'zimiz tozalashimiz kerak bu narsani. Bitamtasi odamni duosi o'tib qolar, bitamta duoim ijobat bo'lib qolar, men ham jannatga kirib ketarman degan umidimiz bor. Lekin nifoq bo'lsa qalbimizda, Rasulullohning duosi ham bizga o'tmaydi. Rasululloh duosi ijobat. Lekin biz munofiq bo'lsak bizga duosi ta'sir qilmaydi. Ular o'zlarining tobiylariga, Allohning payg'ambari huzuridagi kishilarga infoqiston qilmanglar, toki ular tarqalib ketsin deydigan kimsalardir. Holbuki osmonlar va yer xazinalari yolg'iz Allohnikidir, lekin munofiqlar buni anglamaslar. Ular yana nima deyshadi? Ular qasamki, agar Madinaga qaytsak, albatta kuchlilar kuchsizlarni undan quvib chiqarur derlar. Holbuki kuch qudrat Allohniki, uning payg'ambariniki va mu'minlarnikidir, lekin munofiqlar buni bilmaslar. Munofiqlarning sifatlayotganda ekanda ovozlari chiroyli, kiyimlari ko'rkam, tursa ko'zni to'ldiradigan, gapirsa quloqni to'ldiradigan kimsa lekin qalbida nifoq bor bo'ladi deydi. Quyida yana bir qissa keladi, mana shu nifoq xususida ko'p qaytarganmiz darslarda, lekin o'nni kelganda, mavridi kelganda aytib qo'yishimiz kerak. Salaba ibn Xotib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning orqasida namoz o'qiydigan kishilardan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning orqasida turadi. omin deb turadi duosiga. nihoyatda kambag'al edi. Bu kishi shunaqa kambag'al ediki, masjidni kaptari deb qo'yishardi bu kishini. 5 mahal namozni masjidda o'qardi, payg'ambarimiz orqasidan biror marta qolmagan edi. Shuning uchun masjiddan chiqmaganligi uchun tashqariga masjidni kaptari deb qo'yishardi. Shu kishi keldi, Rasululloh Allohga duo qiling, menga ham ozgina mol dunyo bersin dedi. Ey falaba sizga voy bo'lsin. Ko'pini shukrni ado qilishlik qiyin. Ozrog'ini shukrni adosini qilishlik oson. Ozrog'iga rozi bo'lavering dedi. Biz so'raveramiz u. Allohga qasam dedi. Siz ey falaba dedi. Allohning nabiyisiga bo'lishni xohlamaysizmi? Allohga qasam, agar men xohlasam, Agar ko'nim xolasa shu narsaga intilsam, mana bu ro'parasidagi tog' oltin yoki kumush kalani meniki bo'ladi. Lekin men bu narsani xolamayman. Shukrni ko'proq ado qilishni kerak. Faqir bo'lishni ixtiyor qildim dedi. Menda qabul deyapti payg'ambarimiz. Ko'p bo'lsa shukr qila olmay qolasan desa, yo Rasululloh, duo qilavering. Agar Alloh menga pul bersa, qasam Allohga haqqini ado qilaman, zakotini beraman, egalariga ato etaman haqlarini dedi. Bir necha marta takrorlagandan keyin Allohumma rzuqta alaba ma'lan. Parvardigoro Salabaga mol dunyodan ato etib duo qildi. Qo'y boqishni boshladi. Qo'y ko'paydi. Qo'y shunaqa ko'payib ketdiki, payg'ambarimizning barakotli duosi tufayli Madinaga sig'may qoldi. 5 mahal namozni masjidda o'qirdi payg'ambarimiz orqasida. Madina tashqasiga chiqib ketdi, peshin bilan asrlar qoldi masjidda o'qiladigan namozlar ichida. shuni ko'payib ketdi yana, 5 mahal namozni umon qolib ketdi masjidda. Kelolmay qoldi masjidga namoz o'qigani. Faqat haftada bir marta jumaga kelardi. Payg'ambarimiz ko'rinmay qolganligidan Sa'labaga nima bo'ldi deb so'raganda, "A qo'y ko'payib ketib, namozga ham kela olmayapti jumadan boshqa ya Rasululloh" dedi. Masjidga besh mahal namozga chiqa olmayotgan odam haqida bo'lyapti gap. U namoz o'qimayotgan odam haqida umuman gap yo'q bu yerda. Masjidga chiqmayotganligi haqida. Shunda payg'ambarimiz "A bechora Sa'laba" deb qo'ydi. Bir necha marta takrorladi. "A bechora Sa'laba" deb qo'ydi. So'ngra Alloh subhanahu va taolo Tavba surasida Xuz min amvalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim biha" degan oyat tushdi. Musulmonlarning mollaridan sadaqat oling, ularni mollarini va o'zlarini poklaydi degan oyat tushdi. Shunda payg'ambarimiz ikkita odamni Salabani oldiga boringlar, qo'yini sadaqatini bersin dedi. Va Banu Sulaym qabilasiga borib, falonchiga aytinglar, moli dunyosini sadaqasini bersin dedi. Bu kishi Salabani oldiga bordi. Endi u Madina tashqarisida bir vodiyda turibdi. Rasululloh senga mana xatda jo'natdi dedi. Hatto Alloh o'qib ko'rdi. Moli dunyosini ana shu qo'ylarni sadaqotini talab qilgan Rasululloh. Qarab turib, men buni dedi, tushunolmayapman dedi. Bu jizyaga o'xshagan narsa bo'lyapti-ku bu dedi. Ya'ni jizya nima edi bu? Haligi e, g'ayri dinlar musulmon yurtda yashayotganligi uchun to'laydigan narsa bu jizyaga o'xshayapti dedi. Men tushunmadim buni Kalla innal insana la yatgha arra'ahu hustagna. Insonga ozgina dunyo berilsa, tug'yonga ketganini ko'rasiz deydi. Bunni ko'pga tutdimi deb qo'yamiz-ku. Yuruvdi kechalar deymiz. Insonni tabiati shunaqa ekan. Bu Mo'jizaga o'xshayaptimi dedi. Sizlar ana Banu Sulaymdagi borib kelinglarchi, men ungacha bir o'ylab ko'raman. Borishdi, Banu Sulaymda payg'ambarimiz aytgan odam tuyalarning eng zo'rlarini berishdi, Rasululloh yubor beringlar. Qaytib kelishdida haligi xat yana bir marta ko'rib turib, bu jizya dedi. Boraveringlar dedi. Men o'zim bir xulosaga kelganda o'zim buni xabarni qilaman. Bu kishi qaytib bordi va Salabani aytgan gapini aytishdi. Qaranglar birodarlar, Kalla innal insana la yatgha arra'ahu hustagna. Yo'q, inson tug'yonga ketadi. Jindek boyib qolganini ko'rgan paytingda. Payg'ambarimiz nima degan edi bunga? Shunda quyidagi oyatlar nozil bo'ldi. Astag'idu billah faminhum man ahada Alloh la atana min fadlihi lanasaddaqanna va lanakunanna minas solihin. Ularning orasida qasamki, agar Alloh bizga o'z fazli marhamatidan mol va davlat ato qilsa, Albatta biz kambag'allarga sadaqotlar qilurmiz va solih bandalardan bo'lurmiz deb Allohga ahd paymon beradigan kimsalar ham bordir. Shu kishi bersa sadaqa qilaman dedi. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Endi qachonki Alloh ularga o'z fazli karamidan mol davlat ato qilsa, unga baxillik qilur va yuz o'girgan hollarida keturlar. فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون endi shu ishi tufayli nima bo'ldi unga ha xo'p o'sha tuyani bermadi nimasi oshib ketdi o'sha qo'yni bermadi nimasi ko'payib ketdi bas sadaqotlar berurmiz deb Allohga bergan va'dalarga xilof qilganlari va iymon keltirganmiz deb yolg'on gapirguvchi bo'lgan sabablari Alloh ularga to uning o'ziga ro'bora bo'ladigan qiyomat kunigacha dillarida nifoq bo'lishligini oqibat qilib qo'ydi. bo'lib ketsam, bunday qilaman, bunday qilaman dedi. bo'lib ketganda qamadi Alloh taoloni qalbiga nifoq degan pechat turib qo'ydi. Nifoq degan muhr turib qo'ydi. Qilaman deb turib, Allohga bergan ahdida turmaganligi uchun. Siz bilan bizda ham agar shunga o'xshagan narsalar sodir bo'layotgan bo'lsa, e, jichcha bir dunyo tijorat qo'limizga kelib qolgan paytda namozdan va boshqa ibodatlardan uzoq bo'lib ketayotgan bo'lsak, ehtiyot bo'laylik. Mana vaqtimiz bo'lib qoldi. Bugungi suhbatimiz oxirida Imom Ahmad Mustadda keltirgan bir hadis ko'pchiligimizga bir yangilik bo'lsa kerak deb umid qilaman. Sahih hadis. Qalblar deydi Rasululloh to'rt xil bo'ladi. Mana munofiqlik deyishdik. To'rtta sifati bor ekan. Agar namoz o'qib, bo'lsa, turib zakot berayotgan bo'lsa, shu to'rtta sifat bo'lsa munofiq bu deyapti. Agar bu munofiq bo'ladigan bo'lsa, shahid bo'lsa ham bu shahidlik o'tmaydi. Rasululloh duo qilsa bunga gunohlari kechirilmaydi. Har bitta odam o'zi haqida ham qilish kerak bu to'g'rida. biroq birovga yordam bera olmaydi. Otasi jannatga kirsa, shafaat yetalab kirib keta olmaydi. Hech kim bunga foyda qila olmaydi. Faqat inson nifoqni o'zinchidan chiqarib tashlashligi kerak. Birinchi qalb bu toza, tiniq qalb, mu'minning qalbi. Buni ichi ham tashi ham bir xil. Ichidagi nur tashqarisidan ko'rinib turadi. Ikkinchi qalb bu g'iloflangan, g'ilofi ochilmagan qalb. Bu kofirning qalbi. islom kelgan paytda yuz o'girdi, itoat qilishni xohlamadi. Bu kofirning qalbi. 3-qalb. Bu orqaga chekingan munofiqning qalbi. Haqni tanidi, e'tirof qildi, lekin orqaga yuraverdi. To'g'riligini biladi, Arabi haromligini biladi, bu qilayotgan tijorati mumkin emasligini biladi, bu qimorxonalarda pul topish haromligini biladi, lekin qilaveradi. Bu odam munofiq deyilyapti. Bilib turib orqaga qaytdi. Uchinchisi bu o'tmas qalb. To'rtinchisi bu qanaqa qalb? Buning ichida iymon ham bor, munofiqlik bu bor. Payg'ambarimiz aytadi, bunaqa qalb ichidagi iymon nimaga o'xshaydi? Bir ko'katga o'xshaydi. Toza suv kirsa, ko'kat uni bo'sadi deydi, iymon ko'payib ketadi. Endi bu içi ichidagi nifak bir yaraga o'xshaydi. Yazva deymiz biz mana. Yaraga o'xshaydi. Bu yarani ichidan qon, yiring chiqib tursa yara putmaydi. Demak, insonning qalbida bir ko'kat bor iymon degan. va yara bor nifoq degan. Endi bu iymon degan ko'kat qachon o'sadi? Toza suv kelsa, toza suv nima? Xulosa shu, agar bizda taqvo bo'lsa, amal bo'lsa, yaxshi suhbatlarda ko'proq o'tirsak va ilm o'rganadigan bo'lsak, iymon degan qalbimizdagi ko'katimiz nima qilar ekan? O'sar ekan. Endi agar bizning qalbimizda nifoq degan yara bo'lsa, bundan chiqqan qon yiring putkizmagandek, tutkizmagandek, bu odamda nifoq ziyoda bo'ladi. Nifoq nima? Bu gunohlar harom luqma, yomon suhbat, ilm majlislaridan uzoq bo'lishlik. Agar siz bilan bizning qalbimizni 4-qalb desak, Alloh saqlasin u munofiqlikdan. Agar bizning qalbimizda iymon ham bor, nifodan ham ozgina bor deydigan bo'lsak, nifoqni yo'q qilishni yo'li shu ekan. Iymonni o'stirishni yo'li shu ekan. Alloh subhanahu va taolo nifoq degan kasaldan o'zi panoh bersin. Chunki Alloh taolaga nifoqdan saqlamaydigan bo'lsa, boshqa qilgan hamma amallarimiz bir pul bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo o'zini muxlis bandalardan qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.